Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio, amb el treball d'Arturo Delgado al front del control de sol i el de Salva Folgado en la redacció. Vos saludar com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977 esportradio.com i que, a més a més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. La pregunta d'avui, qui creieu que és el responsable de la situació que està travessant ara mateix el València Club de Futbol, arroba esports 97 nit. I per per a nosaltres, un dia especialment feliç perquè no arriba ni a 10 mesos que obriguem este compte de Twitter i ja som 5.000 followers que esteu cada dia interactuant amb nosaltres en el arroba esports97nit. 5.000 eh, followers, amb el qual vos tenim que donar 5.000 milions <clears throat> perdó, de gràcies a tots i cadascun de vosaltres eh, per estar ahí cada nit i per estar ahí amb nosaltres interactuant en les xarxes socials. Programa obert sempre a l'opinió dels oients. Per a nosaltres, la vostra opinió, en este programa almenys, és fonamental i és per això que valorem tantíssim el fet d'haver arribat ja als 5.000 followers, com deia, no arriba ni a 10 mesos de vida que obriguerem el compte arroba esports 90 senit. 5.000 milions de gràcies. Lògicament, hem de parlar del mm, València Club de Futbol i de tot el que està ocorregent i el que ha corregut, ha ocorregut eh, en les últimes hores, concretament des que divendres a mitjan vesprada <clears throat> s'anunciara el fitxatge de Rodrigo Callo per al València de Futbol. S'anunciara per part del Sao Paulo, perquè en el València no ho sabien. Miren, eh, vull tindre clares o molt clares les idees, almenys en aquesta editorial per a obrir el programa. Ni dilluns després de la reunió entre el cos tècnic i la secretaria tècnica tot era de color de rosa, ni ara és l'apocalipsi. Si fa tres mesos tots quedàvem impressionats i pensàvem que els nous propietaris eren gent seriosa, la gent de Meriton, de Singapur, ara no podem pensar que de Singapur ha vingut una banda de trileros. Ho vas dir el primer dia i ho diré mentre estigui davant d'este micro. Qui buiga una ràdio de trinxeres, este no és el programa, esta no és la finestra a la que ha de tocar intentem contar les coses sense peatges ni a favor ni en contra i sobretot només donant el nostre punt de vista <laughs> des de lo del divendres i fins ara tinc la percepció que el tema està més centrat en què li passa a Amadeo Salvo que en la falta d'una estructura definida en el València Club de Futbol que crec que és lo important el debat és el de l'estructura perquè així lo important és el que li passa al València que tinga una estructura sòlida i que es puga fer un bon equip. Mireu, i sé que això no és massa popular, però torna a dir que faig el programa que crec que he de fer. Jo em salvo ni l'IDEC ni em deu. Tinc les mans lliures en este viatge. El que m'importa és contar les coses i contar-les bé. Jo seré el que siga el València, perquè jo no tinc altres negocis per a dur el pa a casa. Seria fàcil ara rajar, y fer una visió parcial i atacar i, tal i com el València, per exemple, s'ha comportat de malament a aquesta casa i a aquesta ràdio. Ningunejant-nos tota la temporada. En perdó de l'expressió, i com diuen els canaris, cagant-se a culo obert en el treball d'esta redacció. Però miren, no és la meua manera d'entendre el periodisme. Vaig a continuar dient bé el que me pareix bé i criticant el que me pareix malament. Tot això partís del suposat trencament per part de Nuno del pacte de consens abastat el dilluns passat. Nuno ni perdona ni oblida. En recordeu-se en desembre quan vulgué dur reforços, quan deia que anaven a fer-se canvis importants de l'estructura del club i a la fi tot queda en res. Nuno, tot i les apunta. Si Nuno fitxa Rodrigo Callo d'esquenes a Rufeta i a Salvo, és perquè li ho ha permès l'amo del València, Peter Lim. Nuno i Mendes desacrediten Salvo i Rufete amb l'hoquei dels singapures. Sempre vas dir que vendre el club a mi no em feia feliç, però no hi havia una altra solució tenint en compte que el banc no volia refinançar més. Ara hem vist el per què. Perquè agrada o no agrada, hi ha un propietari que pren decisions, siguen o no populars o impopulars. Ara n'hi ha un amo, agrada o no, i ell pren les decisions. De moment, els futbolistes de Mendes Nuno li semblen els millors possibles a Meriton i a Lim. Tot el que ve de la mà de Nuno, perdó, de Mendes, és considerat com fantàstic per Peter Lim. Per alguna causa serà. Salvo i Rufete han d'acceptar-ho o marxar, si no és fàcil. N'hi ha un que marca les normes, Peter Lim. La resta han d'obeir. El que sí seria aconsellable és que Lim definir a l'estructura. Si confia en Salvo i Rufete, que el respecte. Que respecte el poder que mana dels galons dels càrrecs que els ha donat. Si no és així, si no confia en ells, que prescindisca d'ells. I ahir Lim hauria de saber ja dos coses. Una, que Salvo no accepta estar de figura decorativa en cap puesto. Va en el seu caràcter s'enfrontar els polítics i els bancs per a que el València no caiguera novament en mans de banc en una operació fantasma amb Cerberus. I s'enfrontarà a qui ell pensa que tinga que fer-ho. Per deure o per ego? Miren, jo pense que tot suma, però així cadascun és lliure de pensar el que li dóna la gana. I dos, l'ima de saber que Salvo espera molta gent una bandera social en el carrer, una bandera de l'inconformisme i d'un aire nou que va ser capaç de vèncer als que estaven dins i no acceptàvem de cap manera que deixar les cadires. No dic jo que siga aixina. No seré jo qui diga que salvos nostre senyor i que no hagi fet coses malament, que les ha fetes. El que sí dic és que Salvo en el carrer és per a molts una bandera social i desacreditar a Salvo té un cost i un desgast per a l'IM. Un desgast, també és cert, que vivint a 3.500 quilòmetres de diferència no pesa tant. 11 i 39, eh, no ho hem vist i no vos ho hem contat. Així, a Esports 97 nit, que comença a dibuixar com està el dia i ho fa plasmant-lo, com sempre, en 5 fotos. Calma tensa després de la crisi sorgida el divendres amb el fitxatge de Rodrigo Cayo, El club es troba en un moment d'impàs fins que s'aclarisca l'estructura per part dels actuals propietaris. Rodrigo ya es propiedad del Valencia Al igual que los casos de Gómez y Cancelo, el Valencia le ha comprado el Benfica le ha comprado al Benfica vía mérito en el futbolista español por 30 millones de euros Un Rodrigo que ya pensa en la previa de la Champions, digan que es el partido de nuestras vidas. Creo que va a ser ya eh, finalizar el objetivo principal de la temporada pasada eh, y empezar con buen pie ya este año también y yo creo que es el partido de nuestras vidas ya, ¿no? intranquilitat a Sant Sebastià. El sí definitiu del fons d'inversió que representa el Hello Ruli no acaba d'arribar i en la Reial pensen que està demorant-se per l'interès del València. Barres i Estrelles, els companys de la cadena COPE en València han desvelat que existeix una oferta d'un grup nord-americà que podria, voldria comprar el Llevant Unió Esportiva per 50 milions d'euros es queda, però com a segon. De moment, Carles Duran continuarà amb València Bàsquet com a segon tècnic en acceptar l'oferta plantejada pel club. Les 11 de la nit i 40 minuts, recordem la pregunta en el nostre Twitter, on ja hem arribat a la xifra de 5.000 seguidors, 5.000 followers, i la pregunta que fem és, de qui penseu que és la responsabilitat del que està corregent en aquestes últimes hores en el València Club de Futbol? 11 i 40, arroba esports, 97 nit és el nostre Twitter. Fem una pausa per a la publi i entrem a desgranar tot el que hem dit i moltes coses més així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio fins a la una de la matinada. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven Aferto, tu concesionario Peyote en Torrent Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 11 de la nit i 42 minuts eh, a Cin Esports 90 nit en la 97.7 de la FM parlant de la crisi generada en el València Club de Futbol arrel del eh, fitxatge de Rodrigo Cayo del mitcentre portuguès, eh, brasiler perdó, Sao Paulo, 21 anys que firmava pel València Club de Futbol en la desplada de divendres fitxatge auspiciat per Nuno Espíritu Santo i Jorge Méndez lògicament i per Peter Lim propietari que és qui signa, si no, no s'emetja ni uno, a esquenes de Francisco Joaquín Pérez Rufete, manager general esportiu del València Club de Futbol, i del president executiu Amadeo Salvo. Dir-vos que la cosa està tranquil·la? Home, més tranquil·la que el divendres està, lògicament. El divendres, com se diu en castellà, bàsicament, ardió Troya. A dia d'avui, jo m'atrevisc a dibuixar sempre amb el risc que comporta intentar ficar-se en el cervell i en la voluntat de cada persona, però a dia d'avui m'atrevisc a dibuixar un panorama en el qual se van a prendre un temps, van a esperar a veure què diu la, què diu la propietat del club, en este cas Peter Lim i Meriton, en una va de Salvo que m'atreviria a dir que està fotut, però que ell en el fons continua pensant que Lim i Meriton són la millor base per al València Club de Futbol. Que a voltes ells no acaben d'entendre com funciona el món del futbol, són empresaris i que, lògicament, els fa arribar, eh, dic més o menys, el que, el que passa per la ment de... Eh, o el que pensa Mario Sabo en aquest cas. I que a voltes eh, se produeixen situacions com aquestes. Jo vull ser també pensat com el president però a mi la impressió que me dona és que darrere d'això n'hi ha fonamentalment dues situacions. Una, els reforços que en desembre vulgué dur i els canvis que vulgué fer en l'estructura esportiva Nuno Espíritu Santo i que, i que en aquell moment no li deixaren també és cert que per alguna cosa no li deixarien i dos el fet que darrere tot això no oblidem que amb el fitxatge de Cancelo, André, Rodrigo, Moreno i Rodrigo Callo, el Valens està pràcticament ja fregant el tope del fair play financer. L'única manera de continuar ingressant jugadors en la plantilla, per tant, seria deixar eixir a gust dels que tens. I dels que tens, el que més venda té és Nicolás o també Otamendi, venda darrere de la qual està Jorge Mendes. Va ser molt complicat esborrar l'ombra de Jorge Mendes en els pròxims mesos. A excepció de que tot el que arribi d'ací fins que no comence la prèvia temporada deixa de ser d'este representant. Mentre tant, per molt que se'ns vulgui dir que Mendes no té a en el València, i jo eh, l'any passat ho creia perquè vaig veure que, vaig veure que Rufete duia jugadors que no eren de l'òrbita de Mendes però o tots els que venen els duen Rufete i Ayala i no són de Mendes o la percepció que Mendes fa i desfà i que en uno és simplement el fidel empleat no ja de Meriton no ja de València si menys de Mendes va ser un problema i un hàndicap per al propi entrenador. Hi haurà que veure què passa en les pròximes dates. Hi haurà que veure si se restableix el poder de Nuno, però de Rufete i de Salvo, o continuen campant a les seues amples perquè siga el que eh, vol la propietat Mendes i Nuno. Això dirà temps i jo crec que hi ha que esperar. Però com deia, jo no tinc cap interès ni en que Salvo se'n vagi ni en que se'n quede. <clears throat> No estic en cap trinxera. No és la meva manera de fer eh, periodisme esportiu. I vaig a dir-vos més. Si per algunes coses he cregut fins ara, per esperar uns dies i veure què és el que passa, tampoc m'ha passat res. Per tant, matar ja o donar per mort ja a Rufete i a Salvo me pareix tan eh, osat com assegurar que això ha sigut un malentès o que eh, l'IM i eh, Mendes són dos germanetes de la caritat, ni una cosa ni l'altra. Anem a esperar, anem a veure per on van les coses, l'any passat vingueren molts jugadors que no eren de Meriton, i anem a veure eh, per on van els tirs. Que encara queda molta tela de tallar en esta crisis. Folgado, ¿qué tal? Bona nit. ¿Qué tal, Manolo? Buenas. ¿Y tú qué penses? Pues... No del que yo he dit, eh? Que ya sé que me pegaràs després en la tertulia, pero <laughs> més o menys de... Jo pense, Manolo, que esta situació, més pront o més mhm. tard, eh, pues, tenia que tornar a, a esclatar. És un fet que -huh. Mhm. València té un propietari que és l'IM i l'IM eh, decidís les incorporacions que vol, que vol fer que està assessorat, ho hem contat 70.000 vegades, no sé perquè encara hi ha gent que sorprèn per Jorge Méndez, tenen interessos comuns en la compra i venda de, de futbolistes uh -huh. i a partir d'ahir, pues, la setmana passada ells van entendre que Rodrigo Cayo era un futbolista més interessant que, que Imbula i a partir d'ahir per cert, després en tertúlia... la compra de Rodrigo Cayo i no a la de Imbula després en tertúlia me diràs però tan contat que Rodrigo Cayo qui ha vist els dos és millor futbolista que Imbulà. Sí, evidentment, Manolo... Sempre en el criteri d'una persona que ha vist els dos futbolistes. És un criteri, no deixa ser un criteri. Sí, però... Evidentment, com que jo no conec a Imbulà i tampoc conec a, a Rodrigo Callo, uh mhm. -huh. pues, al llarg del cap de setmana pues, me m'he interessat per preguntar a gent que controla el futbol eh, internacional i que, importantíssim, tampoc està en cap eh, trinxera. Per tant, és una persona total i absolutament objectiva que controla del fútbol internacional, que ha visto a dos futbolistes y que a mí, que le pregunté, y porque yo no os coneixia dos y no podía eh, arribar a conocer quién es mejor futbolista, a mí me va a garantir que Rodrigo Callo es mejor futbolista que, que lo que no a decir que Arriba si yo a veales primeres de, cambio. Evidentemente, ha de adaptarse a después para de las condiciones del futbolista, Manolo, pero a mí, una persona que conoce el fútbol internacional, que els coneix dos, sí. me diu que és millor i que l'únic dubte està en si s'ha recuperat o no del seu xenoi perquè va ser operat del, del creuat. Sí. I al voltant del que deia Manolo, uh mhm. -huh. crec que qui no tinga clar, i si no ho té clar Salvo, i si no ho té clar Rufete, no sé en quin escenari es troben, qui no tinga clar que en el València el propietari i qui fa i desfà és eh, Peter Lim, pues, francament no sé en quina realitat viu. Podrà agradar-nos més o menys, i evidentment és lleig, el que va passar el divendres, que mentre eh, Salvo Ayala, Rufete, treballaven en la via Imbulà, se tancava l'arribada de, de Callo, evidentment va ser un chest lleig per part de, de l'IMP. en en el club ara no dolen totalment per perdut a, a Imbulà, eh? Pense que podria complementar-se amb Rodrigo Callo. Rodrigo Callo i Imbulà uh mhm. -huh. són dos mig centres defensius. Si tu consideres que el club va incorporar dos mitjans defensius endavant. A mi no, no, no, cap jo... de setmana, quan he preguntat, m'han uh -huh. dit que no, que impossible, que juguen els dos de lo mateix. Els dos de lo mateix? Sí. Perquè diuen que eh, Rodrigo Callo també podria actuar com a central. Bueno, probablement per a eh, enmascarar uh -huh. que s'ha comprat un mig defensiu quan s'estava buscant un altre. Uh -huh. eh, I de Nuno què penses? Pues que Nuno Manolo eh, és un treballador de Meriton i que probablement... De Meriton qui, o de Mendes? De Meriton. I qui té el rol uh -huh més definit en el València que sap què és el que ha de fer uh mhm. -huh. és Nuno jo no sé si en la reunió de dilluns passat Nuno sabia mentre li plantejaven el nom d'Imbulà si Rodrigo Callo ja estava firmat i no ho va dir ell sí va deixar caure el nom de Rodrigo Callo però també podem interpretar que Nuno desconeix l'operació amb Rodrigo Callo que la coneix divendres i que a partir d'ahir diu que endavant. Per què? Perquè ell sap quin és el seu rol i ell és un empleat de Meriton i no qüestiona ni a mm. Peter Lim ni a Jorge Mendes, cosa que sí que varen fer divendres tant Amadeo Salvo com, com Rufete. De tots els eh, intèrpretes en esta pel·lícula, parle de Salvo, Rufete, Nuno, crec que Nuno és que més clar té des del primer dia el rol que ocupa en el València, Manolo. Entrenar a futbolistes que li porten Lim i Jorge Mendes. I Jorge Mendes. Ara després entrarem en tertúlia, que hi ha molt que, molt que parlar. Eh, si se'n recordeu, la setmana passada parlàvem del tema de, de Dani Parejo. En eh, el dia d'avui, en Superdeporte i en Levante, en els dos, eh, venen unes informacions que venen a <clears throat> corroborar el que vos contàvem que el jugador estava esperant una cridada del València, cridada que sembla que s'ha produït este cap de setmana perquè Rufet ha continuat fent, fent el seu treball, eh, i que, bueno, pues, sembla que ja tenen una oferta, una proposta econòmica damunt de la taula, que el València estima que eh, s'acosta prou al que demanava Dani Parejo. El entorn de Parejo tindrà que contestar en els pròxims dies per a saber si n'hi ha definitivament Parejo fins al 2020. El jugador, tal i com vos dèiem, no eh, reculem ni un milímetre. El jugador i el seu entorn estaven nerviosos. Sembla que, a hores d'ara, la cosa amb eh, esta proposta de la València pot haver canviat. I continuem dient el mateix. Dos clubs penjants de si Parejo no renovará. Liverpool y Atlético de Madrid. Del tema de Rulli, de Jero Rulli, del eh, portero de la Real, en principi, Uf. Folgado mm -hmm. semblava que estava tot fet per la Real, però los les últimes dates en Sant Sebastià comencen a tindre la mosca darrere de l'orella perquè no ha arribat el sí del fons d'inversió que és propietari de Rulli i entenen que és perquè estan esperant una oferta del València. La situació de Rulli, Manol, després en tertúlia probablement puguem donar més detalls en el sentit de que és algo farragosa. Eh, els drets federatius de, de Rulli uh mhm. -huh. pertanyen a un fons eh, d'inversió que està participat en un percentatge pel Manchester City que és que varen utilitzar un club uruguaià sí. com a pont per a poder fer l'operació, moltes voltes, el Club Maldonado d'Uruguai. El Club Maldonado de Uruguay, que no té res a veure amb Estudiantes de la Plata, que era el club en el que militava Rulli. Estudiantes de la Plata també té un percentatge d'aixòs drets del futbolista. Per tant, Manolo, hi ha com un embolic en Rulli a l'hora de posar-se d'acord mm, pues, en la totalitat de les parts uh mhm. -huh. que tenen els eh, seus drets. Però el 60% són d'un fons d'inversió controlat pel Manchester eh, City, que al final ha de donar el vistiplau eh, a l'hora de decidir on vol que jugui Rull la pròxima temporada. El futbolista havia dit que volia continuar en la Real Societat, ho escoltàrem així eh, fa un parell de, de setmanes, si no recorde mal, però... Ojo. A hores d'ara, com que el fons d'inversió lo que vol Manolo és traure més diners per este futbolista i hi ha interès del València i, ojo, del Villarreal, que també està buscant un portel i s'ha fixat en el mateix que el València altra volta, pues a partir de ahí, interés del Valencia i interés del Villarreal impedixen que aquest fons d'inversió li diga sí a la Reial Societat després del sí que ja havia donat el, el futbolista. Situació molt farragosa. Després, la, després entrarem, sí. tranquil·lament. Per cert, el Llevant, avui els companys de Copa han donat la notícia d'un fons nord-americà d'inversió. Acaba de treure un comunicat oficial del Llevant dient que no hi ha eh, cap necessitat de vendre, però que sí, que existeix aquesta oferta y que eh, va a ser proposada en la próxima reunión Bueno, pues por <laughs> si acepte o no, encara que el comunicado entén que nega que se vaya a vendre el club capaz que se un honor que, que s'interessen que ahora les dará eh, concretamente concretamente, la fundación que tiene como fin la conservación difusión y promoción de las vertientes deportiva, cultural y social de la Levante Deportiva no tiene en estos momentos necesidad de vender su paquete accionarial gracias a la consolidación del actual proyecto tanto a nivel deportivo como económico y social aunque en ningún caso se ha buscado un posible comprador para la fundación es un motivo de orgullo que empresarios de este potencial y prestigio hayan mostrado un interés real en el Levante motivo por el cual se ha trasladado esta oferta al patronato de la fundación És a dir, que ha arribat una oferta i que el club la, la rebutja perquè no està interessat en vendre. És algo així com, no te digo que te vistes però aquí tienes la ropa. No, no volem, no volem, però així està. És la realitat. 11.56, i del València Bàsquet sembla que Carles Durán, pues no sé si se queda o se'n va, que m'ho aclarisca Juanma Romero. Hola, Juanma, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. Bueno, ¿va continuar o no va continuar eh, Carles Durán com a eh, entrenador de València Bàsquet, en este cas exercint el rol de segon tècnic? Bueno, a día de hoy sí, porque además eh, así lo figura en su contrato y un contrato que expira hasta el próximo 30 de junio de 2016. Eh, la realidad, la verdad es que ahora mismo no se puede aventurar porque será el propio Carlos Durán el que decida, en este caso, si quiere continuar o no en el Valencia básquet como segundo entrenador con el primer entrenador que pueda fichar más adelante el, el, Valencia básquet eh, hay que decir en todo esto que el entrenador ha aceptado eh, la decisión del club de no contar con él como primer responsable técnico. Eh, él se siente, bueno, en este caso agradecido al Valencia Basket por la oportunidad que se le ha, que se le ha brindado, pero lógicamente ahora mismo eh, es el propio entrenador el que tendrá que decidir si llega alguna proposición o no para él, si quiere seguir de segundo o por el contrario intenta buscarse la aventura de ser primer, primer entrenador como ha desarrollado estos meses con, con Valencia Vázquez. Per tant, sembla que en un principi eh, el plantejament per a que la gent no tinga claro, clar, perdó, eh, València Bàsquet compta amb que com té contracte Carles Duran serà el segon l'any que ve de qui vinga, però el que ens conta Juanma Romero és si això serà aixina, si no té una banqueta d'ACB que probablement li puga petir per a enrolar-se en una aventura com a primer tècnic. Més o menys, aquesta és la idea, no? E-, efectivamente, además sí que te puedo decir que el club le ha dado un plazo, eh, bueno, de unas semanas para que él, eh, lógicamente, primero eh, reflexiones sobre si acepta el puesto que ahora mismo ya tiene mm. y, si decidiera, en este caso, marcharse, que el Valencia Vázquez después tuviera margen de maniobra para poder buscar un entrenador asistente de cara al nuevo entrenador que tenga que llevar al equipo la, la, próxima temporada. En ese sentido, también te he decir que el Valencia Basket ha agradecido también el trabajo de Carles Durán y también su predisposición y cómo ha aceptado el hecho de que ya no vaya a ser el, el primer, el primer entrenador y desde el Valencia Vázquez sí que es verdad que se le ha comunicado al propio Carles Durán que bueno, que ahora mismo no es el primer entrenador del equipo, que por supuesto respetarían si él se quisiera marchar. El Valencia Vázquez quiere que se quede y se le ha trasladado sobre todo una idea, ¿no? Que Carles Durán es un entrenador en formación, quizás también en progresión y, ¿por qué no? Si quisiera seguir en Valencia, pues quién sabe si en un plazo de dos temporadas, dos, tres temporadas, pues a lo mejor él podría ser el, primer entrenador de, Valencia Vázquez si ganar experiencia al lado del entrenador que pudiera llegar al equipo de cara a la próxima temporada. alguna cosa que vulguis afegir, Juanma? Bueno, pues que habrá que ahora estar atentos a lo que pueda decir el, entrenador. Es verdad que él, bueno, está de momento, digamos que no insatisfecho, pero sí que a lo mejor esperaba que, el Valencia Basket apostara, por él, pero toma como reflejo, por ejemplo, lo que ha acontecido con Ivón Navarro, el técnico del Laboral Cucha de Vasconia, que eh, en una situación similar se enroló en el equipo vitoriano, también fue cortado una vez acabó la temporada y posiblemente vaya a ser el entrenador de Murcia la próxima temporada en la Liga CB. Ese quizás es el espejo que ahora mismo está meditando Carles eh, Durán, que tendrá que decidir en los próximos días, en las próximas semanas, pues ese rol que, quiere quieren en Valencia Basket. ser molt sona ya en la banqueta de Valencia Basket. Bueno, ahora el nombre que más gusta, y eso no se ha escondido por parte del club, es el de Pedro Martínez. Es un técnico con un perfil evidentemente muy opuesto al de Carles Durán. Hablamos de un entrenador experimentado. Después de Hito García Reneses, es el hombre que más partidos lleva dirigidos en, en Liga Andesa. Él ha entrenado este año a Manresa, consiguió la permanencia con el equipo catalán, tiene un año más de, contrato, pero bien es cierto que tiene una cláusula muy asequible y de hecho nos comentan desde Manresa que el propio entrenador eh, manifestó al final de temporada que no le importaría seguir en, el conjunto de Manresa si el proyecto podría ser interesante, pero que lógicamente si le llegaba una opción de un club con más proyección, como pueda ser la opción Valencia básquet pues eh, evidentemente se, marcharía. Ese es el nombre que ahora mismo está puesto en cuanto a propuestas nacionales y como ya hablábamos el pasado, el pasado viernes, a nivel internacional gusta y mucho también Sasa Obradovic, el técnico de, del Arbal de Berlín, pero quizás esta opción se antoja algo más eh, complicada y compleja por el hecho de que no conozca la, la Liga Española. Seguiremos el tema. Juanma, gracias. Un fuerte abrazo, buenas noches. Tanqueo la primera mitjana informativa, entre el terreno del debate de la tertulia de análisis. Así, a Sports un nuevo antecedente. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 3 minuts. Ah, tu quan vulguis comença. Escolta, vulguis, eh? Tot ahí dos minuts la sintonia. A lo millor estigués... Que tu en el mòbil... A lo, a lo millor, eh, si tu estigués eh. fent el que estic fent jo, que és eh, posar la pregunta en el Twitter... Però si no me dices mai, estàs tu que controles sempre les xarxes eh, socials. Sí, però si tu estàs mirant qualsevol cosa menor, menor les xarxes socials... A veure, no, que, mira, Jackson Martínez. Què estàs mirant ara? Jackson, Jackson Martínez. Martínez. Eh? eh? Jackson Mar I abans de Jackson que estàvem mirant? I, eh, Rulli. Rulli. Clar. Rulli. Jerónimo. Tu sí que rules. Ui, <laughs> Jerónimo Rulli. Jerónimo Rulli, Maquetens barra, bandido. Ui. Bueno, pues esperant que arribi Jaume Ortiz, que ha d'estar per així, eh, jo crec que sí, imaginem que ha anat el servici o qualsevol cosa, jo crec que l'he vist passar, però arriba un que ja no sé si és que ho, ho, ho hem somiat, han somiat o, o, sí? o, què ha passat. jo no l'he vist. Tu no l'has vist? No, tu és que l'iPad que vas a veure. I, <laughs> <laughs> escolta, com ho diga. Ja està per a Xavi Mercader. Hola, Xavi, què tal? Bona nit. Què tal, Dani? Com estem? Com estàs? Bé, bé, bé. <laughs> estic bé, estic bé. Bé dins de lo que cap, no? Perquè sí. el lío que n'hi ha és, és Di important. Dins de lo que cap, perquè quan se presentava un cada setmana tranquil, el divendres per la vesprà es, esclata, es, esclata tot. una altra bomba i no ne credo precisament. No, no. Eh? I, I ja veurem si no és d'espoleta retardada o, o no retardada, perquè perquè el tema, el tema pinta important, eh? Uh -huh. eh el tema pinta important. La pregunta que estem fent avui en el Twitter és eh, qui és el causant de la situació actual en el València Club de Futbol? És la pregunta que estem fent. Qui pensa la gent que és el causant del que li està passant al València? Estem tenint respostes de tot. A mi me fa molta gràcia la que diu la culpa és de la premsa per contar-ho. <laughs> Doncs, bueno, està bé. Escolta, <laughs> Sí. La gente es lliure d'opinar lo que vulga. Ahora, también també sóc lliure d'opinar lo que me dóna la gana. Ver, en este caso, matar al missatger no Ma te... Matar al mensajero, hombre, es, es, es muy... Es muy habitual. Es muy habitual. Sí, es muy habitual. Es muy antic, no condueix a res. No. A més, yo creo que el oyente que tenga... Els oyentes que en este programa, per cert, eh, arroba esports junior antes de la pregunta, eh, qui penseu que és el causant de la situació en València, mm. els 5.000 que ens segueixen per Twitter, que ja hem arribat als 5.000 en menys de 10 mesos de vida, eh, lo qual estem contentíssims, perquè no és una xifra fàcil ni bonica. Este no és el programa que comença a... I una entrada, i una samareta, No, no, així és que vinguen és perquè tenen ganes d'interactuar amb nosaltres i d'estar de informats, i bueno, pues, amb tot això en no arriba de un mesos 5.000 followers, estem molt contents i estem molt orgullosos de lo que s'està aconseguint en el treball d'esta redacció d'esports. I deia, eh, jo ho deia abans al principi, eh, he dit, <laughs> eh, la gent que eh, ens eh, siga seguidor habitual nostre sabrà que si no són de trinxeres, que no són ni, ni que tot és bonico ni que és l'apocalipsis, ni que eh, l'IME és nostre senyor ni que és l'eje del mal, ni que Peter Lim és un trilero, ni que és nostre senyor... I això és d'agrair, Manolo. Jo almenys tinc aquesta manera d'entendre les coses. I mira que per a mi, ho dia al principi del programa, i mira que per a mi haguera sigut fàcil, perquè el València jo entenc que s'ha comportat molt malament en esta casa, en esta ràdio. Crec que el València ens ha ningunejat eh, totalment i que ens ha donat un tracte que no mereixem, perquè crec que estem intentant sumar des del primer dia. Per a mi seria fàcil agarrar aquesta bandera i començar a rear. Però com no entenc que el treball o el meu treball aixina, entenc que he de dir el que veig bé, bé i el que no veig bé, mmm, criticar-ho, és el que vaig a continuar fent, almenys mentre jo estigui davant d'aquest micro. Mm. de que me n'entenc gana, pues me n'aniré. Però almenys me n'aniré en, la, en la consciència tranquil·la. Jo no tinc altres negocis eh, que facin que no m'importa el que corre en el València. A mi m'importa el que corre en el València perquè quan millor li vaig al València, millor m'anirà a mi. Si tingués altres negocis estaria més tranquil. Però com no els tinc, que l'única manera de dur el pam a casa és contar les coses en la ràdio, pues, intente explicar li a la gent les coses i intente també eh, no pintar-li ni l'apocalipsis ni el carrer de la piruleta en el país de la golosina. Crec que n'hi ha un terme mig on jo sempre he cregut que s'ha d'exercir aquesta professió. No entren com ho fan els demés. Això és cadascú en sa casa farà el que li dóna gana. Jo en la meua crec en aquesta manera de dir les coses i per això anem a continuar. Ja està per així, Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Muchachos, buenas noches. No, encara plou? Encara plou? Encara plou? Eh, plou, plou. Mm. Ara, Mare meva. Que va tenir que plenar les bases i això. <laughs> un dia que ploga no passa res. Això dir, no és que fa, sí, falta. fa falta. Bueno, senyors, la primera pregunta que és eh, per on hem arrencat i, de fet, és la que estem fent a la gent, en el Twitter, és Eh, bueno, no, no vaig a fer aquesta pregunta. No vaig a arrencar per qui és el causant de la, de la situació actual. Exacte. Vaig a eh, eh, començar preguntant-vos què penseu de la, situació, de la situació actual. Què penseu que realment està passant? Que ha hagut un malentès, que en un no està passant factura eh, perquè no li dueren este, este hivern els fitxatges que ell demanava, que és una jugada de Jorge Méndez perquè si el València arriba al tope tindrà que deixar, deixar futbolistes, deixar futbolistes i si deixen eixir futbolistes el, por, el que està en la pole, això també cosa que afavoreix a Mendes, eh, que no ha traicionat el acord de consens que hi hagué el dilluns en la reunió famosa en Pater. No sé, eh, donen moltes, molts escenaris. Folgado, Chaume i Xavi, eh, després de la, del fichaje de eh, Rodrigo Callo, què penseu que està passant en el València? Jo abans d'hora eh, volia fer una reflexió i és el que a mi eh, em preocupa uh -huh. i em costa a molts aficionats. I és realment eh, esta situació per a la València, per a la València com a entitat, independentment de Peter de Amadeo Salvo, eh, anem a veure mm, si és perjudicial o no, perquè eh, quan se renovaven un o tres anys, quan se fitxa Cancelo per 15 milions d'euros, quan si Fichanzo Pérez per 30 milions d'euros s'han recuperat els drets de Rodrigo i André Gómez, s'ha fitxat a Rodrigo Callo... Eh, eh, tenim que ser molt conscients que quan Peter Lim eh, va adquirir la propietat del València perquè a més la València estava en una situació que o l'agafava algú o, o se n'anava a pique, cert eh, Peter Lim evidentment pues, eh, eh, jo, va perdona, apostar en, en, va... en la meva editorial he dit jo sempre he dit que no me feia gràcia vendre perquè passes a dependre de la voluntat d'un senyor, sí. però que ha arribat al moment en el qual el banc diu que no refinancia, no hi havia un altre. Clar, és que la situació era de, eh, de, de vida o mort. Uh mhm. -huh. Però a partir d'ahí, clar, el problema és que Peter Lim ha comprat un club, eh, evidentment ha posat uns diners, però Peter Lim, lògicament, eh, és un home que, que ha de fer negoci. I Peter Lim té un amic que és Jorge Méndez i Jorge Méndez eh, té un amic que és Nuno Espíritu Santo. I aquest triumvirato funciona d'una forma. Entonces, nosotros, el, que hace moltes voltes es pensar desde la perspectiva eh, eh, sentimental del club de Boni Cortí, del club de eh, avance de, bueno, cuando estaba Manolo Llorente, Pedro Cortés, etcétera, etcétera. Y eso ya no está. Ahora ni una persona que te el máximo poder accionarial y el que fa y desfa com li rota els la gana. y la la expresión com se diga. Es que sí, Pero sí, es cierto. Es que es sí Entonces, claro... Así nosaltres tenim a unas personas posadas, como es en este caso Amadeo Salvo, como en este caso eh, Francisco Joaquín Rufete, eh, que evidentemente tienen unos càrrecs. Pero a la fi, los que decidixen y tienen total el a fer como com consideren, son ells. Entonces, a mí lo que me sorprende es que molta gent, molta, molta gent del que pasó el divendres. Es mm. que yo es lo que no entenc. És a dir, val, no diuen, és que se fa un dilluns que se fa un paripé. Bueno, pues igual un en aquest cas no estava totalment informat del cas de Rodrigo Cayo. O sí, o Home, sí. ell posa el nom damunt de la taula. Sí, posa el nom damunt de la taula, però igual en aquest moment no sabia o no era conscient que s'estava se, que se, acabant de gestar el fitxatge i li diuen el dimarts. Ell parla amb els seus amics, parla en Mendes i parla en, en, en Peter Lim i el tema es fa. I a partir d'ell, que el divendres Eh, eh, eh, Amadeo Salvo y Francisco Joaquín Rufete eh, se eh, monten en, en cólera, yo es lo que no acabe de entender. Esa situación ya se ha donat tres voltes eh, de, des que estan así. Se dona la ampliación de tres anys de Nuno, una... que Rufete no era partidari, en el tema de Cancelo, que Dos. Rufete era una partidari, i ara tenim el tema de Imbulá. ¿Cuál será la cuarta? Pues igual és de 15 ya, dies. Hi ha hagut una cuarta. Ya ha una cuarta. Pot ser que ara se olvide. Sí. No, no, pizzi. Igual. Correcte. Correcte, Nuno per Pizzi. Nuno per Pizzi. entonces, a mí lo que me parece injusta la de veritat es matar a Peter Lim o matar a Nuno. yo no aguanté, sinceramente y no estoy en, este caso que a mí evidentemente ni Peter Lim ni Nuno. es fan el que el han deixat porque perquè la mayoría Una otra cosa, una otra cosa es que Amadeo Salvo y Rufete siguen conscients de lo que aporten y de lo que son en el club y i a subir el seu rol yo tampoco estoy de acuerdo en que tengan que dimitir. ¿Por qué? Si son conscientes del rol que, que, que representen Y van van a estar así en el club para defensar y para evitar eh, que Peter Lee Mel, no, no. No, no, no, no, que no pueden evitar Claro, <laughs> pues pero això te digo. Pero si son conscientes del su rol, no tienen por qué dimitir. Una otra cosa es que digan no, no, es que nosaltres volem ser una cosa que moltes voltes jo a, eh, li ho he escoltat a Amadeu Salvo i a Rufete mm. eh, Jorge Méndez no serà tal, Rufete tal bueno, és que igual estan ells enganyats i ara per fi eh, ara per fi i se'n del liu més sembla, bueno, pues continua jo si vols Bueno, jo és que el, el plantejament el tinc que fer més pràctic perquè si no sí que acabaríem bojos, no? Vale, tira-li. I entonces el plantejament jo, des de fora, veig que hi ha un club que va comprat un senyor -huh. Mhm. i que dins d'aquest organigrama pues, ha creat el que ella ha considerat oportú. I tot això està clar que l'organigrama no funciona com teòricament pensem que té que funcionar. És clar que en un moment donat el dueño aliat en el seu amic per un puesto i l'altre amic per un, un moment donat se vota l'organigrama normal del club m'estic fent pràcticament a, a nivell de, de Madeo Salvo i Rufetet sobretot quan, quan comporten aquesta gestió deportiva i entonces sense vindre a cuento, pues, quan tu més o menys estàs treballant perquè sí que n'hi ha una diferència brutal és que quan jo ho he dit ja temps arrere que està la caza major i la caza menor està clar que quan se referim a mm. això sobretot és per la quantia perquè per el nivell de la casa major i la casa xicoteta <laughs> jo crec que la diferència simplement és metàl·lica perquè a nivell de gestió i a nivell de, de produir-se en el camp crec que estan pràcticament a favor de, de la casa menor, en quant a cost. Sí, sí, és una altra qüestió que jo estic d'acord. Jo estic jugant des de fora el que veig eh, pragmàtic. Sí, sí, jo no? també. I Entonces, ha fet un treball espectacular. Eh? No, no, disculpa, disculpa. Per això te dic que nosaltres, eh, quan vem algo que va... pareixer que els interessos van en contra de, del dueño, de que al final li, li costa els diners, no ho entenc quan uns senyors estan demostrant que la gestió són bons, fitxen bé, fitxen en un, una quantitat econòmica digerible i que damunt, quan tenen que vendre també se planten damunt, diu, este no hi en tal quantitat vull dir que les dues postures estan molt ben defenses però clar, l'organigrama eh, no... Però, perdona, tu te'n recordes quan uno digué abans de les vacances de Nadal que anava a fer canvis en l'estructura, etc etc i després dia 17 de gener, Nuno, en el postpartit, no, no, sí. en el postpartit de l'encontre Victòria 3 davant de l'Almeria, diu això. La único camino, mucho trabajo. Y esta semana es una, una semana muy importante para todos, una semana que tenemos que trabajar mucho, que hay que tomar decisiones importantes de cara al futuro, de, para la segunda vuelta, importantes en, la estructura del club y los jugadores hay que felicitarlos por lo que han hecho hasta ahora. i jo pense que d'aquells polvos vinieron estos lodos. Que Totalment. no li deixaren Però fer els que canvis que ell volia Totalment. i ara, ara està passant factura. Manolo, és que d'alguna manera, antes d'esta de, conversa que diu este senyor, n'hi ha una molt important i decisiva, és quan ell se permet eh, anunciar la bomba per si mateixa quan no crec que sigui la persona que pot anunciar en un club la bomba correcte i, i home, passi davant del Malaga i jo que en tota la il·lusió mm. que tinc l'any que ve que aquesta bomba explote la veritat que este, este any ha sigut un petardo en mm. tot el respecte i en totes les ganes que volem jo sóc dels que dic que ha que donar l'altra oportunitat o sigui sea, no estic volent ferir a, a no, no, no, no, no, però sí que estic fent una expressió de que lo de la bomba pues, eh, mos ha explotat en la mà no? i no és que bé, i és la primera la segon, quan agarra aire també ahir, també comença a, a fer funcions que solament li agraden, no? Dir, jo a banda d'entrenador pues, vull tindre decisions... Manager de general. Eh? Mm. D'alguna manera, en peces majors i decidir-ho. I ara el que passa és que jo, vamos, recorde que va haver com una reunió que pareixer que vaig ser un poc ferit en uno, tingué la presidenta i tal, i pareixia que la cosa s'havia resolt. Però ara en més de, és com allò, així té més força encara al sistema i d'una manera s'ha produït algo que per a mi i estic pensant a nivell pragmàtic eh, en quant a econòmic, que manté que defendre el club crec que, que va contra el dueño i a banda d'això pues, crec que en el fondo tenim que veure però, coses... Però, perdona, Jaume, va contra el dueño, el dueño en el que confia en el, se, en el seu amic de tota la vida, que és Jorge Méndez, i Jorge Méndez li ha dit que és millor Rodrigo Callo, i anem a apostar per ell, que per imbular, i aposta per ell, i per què paguen 15 milions d'euros per tant Però avui la notícia, no? Que el València avui ha comprat a Rodrigo. A Rodrigo, 30 milions d'euros. És que en el moment més àlgid i més discutible del tema és una altra bomba també perquè total perquè hem, hem d'entrar ahí no ens queden diners Álvaro no, no, però no, una cosa acaba això no no és una cosa però teniu dubtes ah, de ah, que això anava a córrer que dice que acabe Jaume sí, però jo no he parlat encara i m'agradaria també donar la meva visió sí, la publi sí, sí, ves a la publi vale, vale m'he primer no, el que dic és que és un jugador que han tingut no parle mai eh, pues ara al revés no, no t'ho dic per tu però és que al final publicitat jo no parle mai perquè deixi el torn de paraula al final parlaré el primer i no parlaré més Sabal, no sé què és, més, no? no? Pues que, la publicitat. Ai, al quart, com tota, la, com tota la vida. Jo no parle. No fem la publi. Eh... No, no, no, no, no, no, sí, sí, sí. sí. No, ara, no, ara, ara per els meus collons. Eh, Jaume, després Salva i després la Públic. No, no, Salva. Jaume, tira-li. Salva, jo acabo. Jaume, no, és li que acabar, no, és que no. És acaba, acaba, acaba. Salva, no, tira, tira, tira-li. Jaume, que estava eh, esperant eh, posició la paraula. Que, que no, que lo que vaig a ah, dir... Ah, a veure, és normal, el tema està calent, és normal. El tema està calent, és normal, clar que sí. Valda, jo el que vull dir, Manolo, és que a mi me sorprèn, i estic d'acord en, en Xavi Mercader, que la gent avui se tire del moño respecte a lo que va passar el divendres. I a mi m'agradaria recordar que el València actual... què? el València actual, el de avui, va ajudar a que parira Amadeo Salvo i Amadeo Salvo va parir el València actual, on li va donar les claus del club a Peter Lim. Sí. Amadeo Salvo va traure la solució a la gangrena que afectava al València, que se l'emportava per davant, que va ser Peter Lim. Però a partir d'ahir, ell en el moment li entrega el club a Peter Lim, podia fer dos coses. Continuar amb el càrrec entre cometes, de president executiu, que, el que, fa? que segons el mm, que ha ocorregut en els últims mesos, executar, executa poc, o anar-se'n per la porta gran després de eh, aconseguir el que havia aconseguit, perquè ell va ser l'heroi en aquesta lluita eh, cruenta, plena de mentides, eh, contra l'antic règim. Però ell va decidir quedar-se. A l'hora de quedar-se, el peatge que paga és molt alt. Quin peatge paga? pues que siga permanentment echat per Peter Lim i per Jorge Mendes. Què és el que ha ocorregut des que el club va caure en mans de Peter Lim? Independentment de que Salvo deia que això no anava a ocórrer. I ja havia posat els exemples, tu també. Cancelo, renovació de, eh, de Nuno, uh mhm. -huh. Rodrigo Callo, que és la més recent. Vull dir, entenc que se cabreixen perquè el xest de l'IM d'este cada setmana és molt lleig. Deixar-los treballar, convençuts de que anaven a portar a Imbulà. Uh -huh. I de repent s'enteren a través d'un Twitter, d'un tuit, del compte oficial de Twitter del Sao Paulo, Paulo, de que ells, el València, han firmat a Rodrigo Callo quan estaven treballant per aportar a Imbulà. I se moviment de més molt lleig. Per a mi és una punyalada i és una traïció. No de Nuno, perquè és molt fàcil ara tirar-li tirar pedres a l'entrenador. Ho he dit abans, Manolo. El tècnic és l'únic que té el seu rol definit des que se va comprar el club. Nuno. 12 i 20. Fem una posa per la publi. Si Afolgado de París bé. M'has eh? tallat. <laughs> no, fes la publi, ves? Eh? Si no me tiras per mitja, eh? Sí, <laughs> hi ha que ficar la publi. Tira, tira, tira, tira, 12 i 20. Vinga, una posa i la tornem. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Vaya vacaciones acabo de reservar en viajes el corte inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. ¿Problemas de movilidad? Ahora con el bastón plegable de Levante el Mercantil Valenciano irá siempre más seguro. Tiene incorporada una linterna de LED para ver bien en los lugares con escasa iluminación, una base de ventosa que lo hace muy estable y se pliega tanto que puede guardarlo en el bolso. Por solo 12,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo 21 de junio, La Cartilla. Hola, soy Chimo Rovira. I ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 22. Fa molts mesos que en el seu dia Jaume Ortí va batejar la manera de treballar en el València Club de Futbol des de l'arribada de Meriton com a eh, casa major i casa menor. Entenem per casa major les peces grans, grosses del mercat eh, que teòricament recaïen sobre Meriton i els diners que posaven el València i les peces xicotetes, des de, andar, des de caminar per casa, les, els fitetes, diguem no de relumbro, que després s'hi acaben rendint bé. Lo que, que antes ha permitit, quan sí. vulguis deixes un segon sol per aclarir això que estàs dient. No, pues, acaba tu primer. Pues simplement és que eres caza major i caza menor. Quan mm. s'entén això és que d'alguna manera és útils per a casar eh, la casa major són més forts perquè els, diguem, el que se casa, la casa uh mm-hmm. -huh. és molt més forta, més valiosa, més voluminosa Y en este cas, l'únic que canvia de la caza major i caza menor és que les peces resulten ser igual com a molt, en, molta, en molt de benefici i, sin embargo, el cost de les peces és de caza major mm. i ahí se queda. I això mateix ho dic també perquè antes, antes de, per telèfon he dit de Manolo que tampoc un club no se pot permetre tindre dos ministeris d'agricultura. <laughs> si sobra uno dels dos. Mm. Perquè és un lujo que no quadra. És, és I si és el, però el, el mm. tema és, eh, eh quan te deia el club, no, no, així no és tot el, el cortijo de Mendes, no falles absolutament, eh, n'hi ha casa major i casa menor, i és cert, un mes l'any passat i ja vengueren futbolistes eh, Rodrigo, Zuculini, eh, bueno, dic Rodrigo de Pol, eh? Mm. eh Ara Zucu... tens que dir... Zuculini, Mustafi... Mustafi... Eh? Mm, que n'hi ha tres Rodrigo. Eh? Ja, Mustafi, Orban. Orban, mm. Joel, mm. vingueren futbolistes que no eren de Mendes. I dius, mm. pues, té certa lògica aquesta argumentació. Però després de lo del... Però, I de repent, mm. el divendres, tot això esclata pels aires i a partir d'ara sí que la sensació que n'hi ha a hores d'ara és que sí, Mendes fa i desfà a la seva voluntat. Per què? Pues no sé, però és evident que ho fa amb l'anuència, amb el permís de l'amo. Sense el permís de l'amo no pot fer aquestes coses. Eh, si l'amo veu que els jugadors de Mendes sempre són els millors del mercat, o el té molt enganyat, <laughs> o, o, o està fent molt bon negoci amb Mendes. jo, que buscar Santa Llúcia. Jo és que crec que el propi, el propi Salvo gent en València no és conscient perquè ho mira des de l'òptica d'ací de València, però uh mhm. -huh. des de l'òptica de Singapur, quan Peter Lim fitxa Rodrigo Cayo, diu, i jo per aquí tinc informar a ningú, si està aquí Jorge Mendes, ja ho sabem nosaltres, què més dona? Que evidentment eh, estan en una altra perspectiva, perquè home, que el club no ho faci oficial hasta dos hores després el València Club de Futbol, Imagina't, eh? És, és, com a mínim és curiós. És que és, que és molt curiós, eh? És però, molt curiós. Però a partir d'aquest maridatge que se produís, uh mhm. -huh. quan d'alguna manera, com tu dius, Salvo era pogut acabar tocant la glòria en aquell moment, sí. anar-se'n a casa, sí. que també té les seves col·leccions importants, afortunadament per ell, i crec que era el més just. I sí. a més, jo així no és mm. presumir, mm. però <laughs> això és un consell que va dir. El que passa que, però és que el que jo sé ahí va haver un pacte i dius, per lo menos tens que quedar un any perquè no ara arribar jo... Això és el que se diu. per a facilitar la transició. La transició. I se parla d'un any, però clar, una cosa la transició... No oblidem una cosa, no oblidem una cosa eh? A mesos... nivell social, en el carrer, eh, per al projecte de l'IM, prescindir de Sabo té un cost. És cert que el cost és menor quan vius a 3.500 quilòmetres de distància. No, no, però quan més te'ls passa, d'alguna manera, eh, estan ficant-li grava eh, en la roda. Però és cert que la gent, la gent en el carrer continua creguent en Amadeo Salvo. Claro. Mm. I, de, I de fet, li augure una temporada tortuosa si les coses no eixen bé a Nuno perquè s'ha apuntat a la figura de l'Uno. Claro, però mm. sí, ha, ha escavallat a uno i ha pujat l'altre, per això té que passar algo, té que passar este club i, i a nivell d'Amadeus Salvo no pot permetre que li falten el respecte perquè al final, uh mhm. -huh. si és el president executiu ha sigut president de València també, i és el principal que ha produït el que en este moment fit Lim tinc al club. I per almenys té que ser agraït i respectat. Però ahí, ahí tornem a lo que deia abans Jaume, lo de tots ministres d'Agricultura. Claro. No, però jo crec que és, una, és un problema d'assumir eh, rols. I jo crec que Salvo i Rufete o no tenen assumit el seu rol... O els han explicat que és un que no és o els han, efectivament, o els han enganyat d'alguna forma. No, o no complixen el rol que li han dit, també no? o no complissin efectivament, se rebel·len contra aquest rol i fan i desfan. Mm. I a partir d'ahí podeu continuar una miqueta el rolament lògic? Mm. Amadeo Salvo és un tio neòfit en el món dels negocis? No. No, no per a res. Amadeo Salvo sap el que significa la figura d'un president executiu? Sí, totalment. Sí, en principi sí. Però no, no en, este, en este aspecte. Ell, mm. ell accepta ser president executiu del València saber, sabedor que n'hi ha un president de Consell d'Administració i un propietari mm-hmm. mm -hmm. ho accepta? sí ergo, com diu Salva o no ho accepta i no ho sap que jo no pense que sigui aixina o algú els ha dit que tenen unes atribucions que la veritat no les tenen no, simplement que no se respecta el càrrec que el propietari li ha donat això és això no se respecta, uh mhm. -huh. està claríssim i el, i el dueño és el que decideix en aquest moment l'organigrama però te, si no respeta el dueño l'organigrama, ja me diràs que el respete. Jo crec que és una falta de respecte, ho he dit abans, sí, sí, eh, antes, cap a, cap a Salvo entenem, i cap a, i cap a que l'amo pot fer el que dia mm. així el meu amic, el que li rota els eh, Jones la sí, gana. Sí, però encara que puga fer el que li rote, sí? crec que no pots tindre enganyats, enganyades, si és el cas, a una sèrie de persones del teu govern local, uh mhm. -huh. perquè el problema és que són, hi han dos Valències en un no mateix. Hi ha un govern local, domèstic, per a la casa menor, per a les menudències, i hi ha un València per damunt, que és el que eh, se dirigeix eh, pel comandament a distància des de Singapur. Des de Singapur I sí. arriba un moment en què aquestes dues realitats, i varen xocar el divendres, xoquen. Per què xoquen? O perquè les, el govern local no té clares les seues competències o perquè el govern local se revela i entén que pot funcionar d'alguna forma, eh, incorporant futbolistes vàlids per, a, per al club. Per això jo dic que és un problema de rols, o que no els tenen assumits, o que algú els enganya i ells desconeixen exactament quin és el seu paper. Clar, el que passa és que, Salva, les mostres aquestes que estan fent ara, perquè per a mi és una humiliació, el fan a Rufete eh, eh, després de tants mesos treballant en el tema d'imbular, parlant de la família, pràcticament arribant a un acord i directament eh, eh, per l'esquena, sense dir-li res, lo dels dos ministris d'Agricultura que diu Jaume. Eh, Clar. Eh, això, evidentment, eh, eh, cal acabar-ho d'una forma. O bé dir, eh, senyor Rufete, vostè fa un bon treball, però que sàpiga per a lo que està. I que no li facin gastar un esforç inútil. De viatges a França, inútil. o on siga, o on corresponga. Tots els viatges que s'ha fet per a convèncer a volar. Clar, és que, eh, eh, és que això realment, com diu el meu poble, això és de ser de mala persona. Però, clar, si ja sabem que el feeling entre Nulo i Rufete és eh, eh, nulo, pues eh, ahí, ahí traguem el que n'hi ha. I per això, quan passa el dia 17 de gener, quan heu posat el tall de veu, que després ja no se torna a parlar molt, pues està clar que ahí Nuno tenia un planning i per H o per B le digueren, aguanta, i d'estos lodos... El que, el, eh, sí, però el que jo vull saber és per què canvia per a que en gener prevalesca la opinión y el criterio de Rufete sobre el de uno, para que ahora siga el criterio de uno, el que haya acabado prevalente sobre el de eh, en uno... Bueno, de, de totes formes, en, en, en, en Benzo Pérez... Clar, es que yo no sé hasta, hasta, clar, clar, hasta que, quin punt... Que era, una, clar, clar, que era una petició que Rufete dia que no era ni molt més prioritari per a que vinguera en Jenner Enzo Pérez. Però I era una expiració de l'uno sí o però sí. Però tots sabem que en Jenner se para de que a més d'Enzo, sí. dos o tres futbolistes. És aixina o no és aixina. Sí. sí, però ja arriba Correcte. uno que val... uno que val una pasta. I Rufete és el que para peus i diu en això, per una, per una competició, tenim més de sobre. No, mm. no t'equivoques. No. Qui, eh, qui diu no és l'Aijun no és Rufete. Encara que Rufete mm. diguera que I no... I tu creus que l'Aijun se sentava a veure les no, competicions... Dia, tu creus que l'Aijun este cada setmana no sabia lo de Rodrigo Callo? Segur que ho sabia. Entonces, pues que no I serà la meva pregunta. Mm. Què canvia per a que l'Aijun faci cas a les directrius de Rufete en hivern... És que jo crec que no fa cas a les directrius Ah, no? És ella la que pren la decisió. Perquè, Manolo. Sí, perquè ella se gasten el 25 en Enzo Pérez i ja no hi ha més, Manolo, ja està. és que... I, si me, me deixes una aclaració, mm -hmm. simplement ella té una reunió que, d'alguna manera, l'explicació que li fan la convencen. Però, després se produeix el tema històric que ni Quito ni Pongo Rey... Però, però ajuda mi senyor. senyor. Mm. I quan després dobla és mm -hmm. perquè en aquell moment sí, pero ahora parlante en, el que es amic, es socio, y bueno bueno, esa relación que tienen pues, lògicament, més vendes... pero no se eh? La reunión Enzo, es una aposta personal. yo no sé de quién es pero Del mm, presidente que estaba enamorado y ese futbolista desde el primer día pues, vale. que ya está a punto está a punto de durlo en eh, el mes de, agosto cuando va va comenzar la Liga Lliga, sí. recordeu que cosa, eh? O sea, eh, Enzo es una cuestión de, del, del propietari, oh. de l'IM. No, no, clar. Sí, no, no, per supost, clar per supost, sí. clar que sí. Jo des de l'hora no l'he que sí, clar. Que per, no, no. que per cert, no sé jo com li haurà sentat al propietari que les dues apostes més cares de la temporada hagin acabat de morros amb l'entrenador. Pues per això a mi, quan avui, jo, quan avui jo he sentit que després del fitxatge d'Anto Pérez, la renovació de Parejo, Javi Fuego, Rodrigo Gavio, que Imbulano està descartat, jo flipe. Yo ahora par ara parlarem, si de Rodrigo Cayo y de... Y de, Y de Imbulá, ah, pero però a este asunto, yo creo que eh, l'IM ha de sentarse, o o l'Aijun, entenc que Lai l'Aijun, eh, amb Rufete i amb Salvo i explicar-lo explicar si no tenen clar, que a mi m'estranya que no el tinguin, però no, si no, no tenen clar no tenen. quin és el seu rol. No és que no, no, li, no tenen que dir-li algo diferent de lo que han dit, lo que tenen que complir és lo que li han dit, Salva, i no n'hi ha més. Vale, però... I si no complixen, lògicament, tenen que passar coses. Emes, Salvo està fotut, però Salvo pe continua pensant que l'IM és la millor opció per al València i Salvo continua pensant... Sobretot perquè no n'hi ha una altra. Eh. <laughs> I perquè si no seria admetre que ell s'ha equivocat també. Clar. No, no, no. I continua pensant que d'ací un temps se vol la realitat de les coses i que ell pensa que això forma més part eh, de que no han entès d'alguna manera des d'allà el rols... Bo. Mare meva. Jo no dic ni que siga eixa la realitat ni que no. Jo eixa dic... la realitat d'avui, eixa la realitat que probablement... Mm, després d'una conversa que he tingut en Salvo, jo te puc dir... és la realitat, entenc, que, que avui, que avui se dona a conèixer a mitjà de comunicació per a no agrejar la situació. Però, Però si divendres se monta i se eh, gabinet d'urgència en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, on hi ha una persona que a mi me xirria moltíssim, perquè en la reunió de Paterna estava Dowen, sí. que me xirria moltíssim que estiguera en aquesta reunió, moltíssim, excepte que fora el nexe d'unió en aquesta reunió i Singapur, entenc, uh mhm. -huh. si no, a mi no me quadra res la presència de Dawens que entra en el club eh, a través de Mendes i de Peter Lim. Mhm. Però, mm, si Amadeu Salvo i Rufete estan tan ofesos i no entenen el seu rol, el millor que poden fer és presentar la dimissió. Jo crec que, és, és que van, el que van esperar és a que els aclarisquen perquè entenen que és... Eh, que se... Pues el modus operandi va ser el mateix que fins ara, entenc. Y ells han de eh, decidir si traguen o no traguen. Yo digo el que, el que sé, el que no sé no te puc No, no, yo tampoco Me dices anar a Publi? Eh, sí. Val. 274, fem una pausa a tornem. Y si no dicen... a dos aparte pacte. Avenida del Automóvil, cerca. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. Hola, soy Chimo Rovira. I ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Doce y 36, la gente en el Twitter que está, buf, eh, que utila, eh, per cert, eh, com deia, contentíssims de que en menys de 10 mesos de vida, en 9 mesos i pico, hem arribat ja, a mateix estem en 5.009 followers, eh, ja hem passat els 5.000 i estem en 5.009 followers. Així eh, que, doncs, molt content. Eh, així no, no regalem motos, ni entrades, pues ni sí. camisetes, no, no, així la gent que vol estar és perquè vol estar en motos, vol interactuar, vol informar-se, pues bueno, estem encantadíssims de que estiguen de darrer. Bons en motor, diu, moltes gràcies a Manolo i companyia, el millor d'aquesta temporada, sense dubte, poder tornar a sentir-vos. Pues moltes gràcies a tu. La pregunta que estem fent, de qui és el, qui és el causant de la situació actual en el València, Espartano diu que és el Sao Paulo. Jesús López diu que eh, Méndez y la oscura influencia que ejerce sobre Lim y Nuno. <laughs> Iván Merino dice, yo no creo que haya que darle tanta bola al asunto, pienso que hubo confusión y ya está, el Valencia está tranquilo. Hombre, de todo menos tranquilo. Vicente diu, los que, la culpa es de los que irían sacando los trapos que si los hay se lavan en casa. Em, diu Miguelino, las ratas son las únicas beneficiadas de estas discusiones. Sergi Diu, Jorge Méndez, sin duda. Julio diu, el aficionats sols volem el que se interesa, jugadores, fichajes y la realidad económica, res de res. VCF New diu que la culpa es de algún periodista que otro. El rompedor dice que máxima transparencia a la venta del Levante es valenciano y punto. Yo no estoy en venta. Per la noticia que antes los de la COPE. Diu José Sofía <coughs> diu confusión y trae otro jugador de Méndez. Encima Rodrigo 30, Cancelo 15, solo falta Gaitán. Que ojo, que, ojo que, ojo, que en efecto, no dones ideas. que no Sino Lim debió dejarle claro a Rufo que es un ojeador más y salvo que es un empleado más. Lim es el dueño del 70%. Chafacharcos, Diu, ¿qué situación? ¿Acaso el entrenador no puede fichar en fichaje y no está de acuerdo el director deportivo? El que va por el aire es el entrenador si va mal. Eh, diu, Peter Lim, vaya a contestar yo, pero buena parte de l'afició. el mitjans de comunicación, tenen la culpa. Pues eh, Leo Baseto Diu, mejor eh, el que hace caso Méndez que es Lim. Y por supuesto, el que hizo caso a Lim y lo trajo, salvo. Mes eh, Perasi, Diu Iván Merino, Diu lo de Rodrigo y Cancelo ya se sabía, no nos tiremos de los pelos. Si vienes en Gaetano Martínez, ya flipamos. El Vistiderman Diu que la culpa es de Guillermo Zapata. Hombre, pues fíjate, La Chelsea, la Chelsea enterá per Twitter. No sé yo si... Este <laughs> el tema no está ahí. Problema. Este d'un puesto botalatre tampoc. Correcte. Jaume diu, els responsables són els <laughs> presidents i consellers del València abans de Peter Lim que ens portaven a l'abisme. Mato VLC, eh, VLC diu que salvos dios. I Xavi Simón diu els causants del gran endeutament del club el que, que obligaren a vendre-lo. Eh, Jordi diu que la culpa és del tàndem Mendes-Nuno. Espartano pregunta que de quién fue y que darán y que el nombre. Paco Ballester diu, ¿sois casta? Pues, ¿eh? Son castas, son castas. Eh, César Diu, de Nuno que estuvo en una reunión y debió comunicar a por quién iban y de Méndez que así demuestra que mandan. José Vicente García Lario, y en que tenéis de Granada Toches 10, Diu que la culpa la tiene Lim por permitir la actitud y los hechos de Nuno y este por su falta de clase y de ética. Un abrazo. Eh, Mescoses, Diu ample. Eh, Ramón Ramon diu la culpa los dels A sol en la meseta no pasa. Nacho Ponce diu eh, eh, el Valencia un pasado a desaparecer y de refundarse. Eh, Mes eh, diu 12, la culpa fue del chachachá, dos años diciendo que viene y nada. Aaron Cano dice el problema es como el sempre siempre son compartidos pero a les responsabilitats. Pep Xiner diu salvo per malvent del Valencia. Valencia 100%, Diu, se agradece gente que no tire para un lado concreto. Es bueno tener radios a las que poder escuchar que sean imparciales. Eh, no name Diu, ya estén creman la falla. No dirás pernos antes porque la primera frase me igual el programa es ni el dime esto te la de color de rosa mm. ni después el divendres estem en apocalipsis O sea que, ala que tienen que hacer críticas a la situación que está en el Valencia Hombre, ver ahí arribar. Eh, diu eh, Valencia 100%, dices eh, eh, semiparciales, dice eh, mm, con un campo vacío, ¿qué harán? No es para llevar el fuego, pero tengo claro que hace lo que quiere el dueño. David Old diu clarísimamente un espíritu fantástico Para fer tonto en la reunión Santi Ruiz diu la culpa es uno que las mata callando. Mm, hombre, no tampoco es que le mate callante, Yo creo que se, le se, veu de, des kilómetros. Miguel Ballester diu no sé, pero es comencem malamente no tornem lo mateix. Eh, Toni Campos diu, aleshores Gimbulà queda descartat, ara mos parlarà Folgado. Ara es deixaran nous jugadors propietat de Meriton. Marco Lliso diu, Lima es el màxim responsable i tot és debido a les ganas de dirigir la part bonita d'un club per uns i per altres. Toni Campos diu, han sonat Sec i Van Persi, sabeu alguna cosa? Eh, Nuno Espíritu Llanto diu, da miedo la previa con jugadores poco contrastados como Cayo y con las bajas que tenemos. Alves, André, puede que Otamendi, mala política... Eh, dice, debemos cortar con Méndez ya. Vidal y Vieto no están por, ser, por no ser de Méndez. Chao, Joao y eh, a Cayo, Joao y Rodrigo no debíamos ficharlos y sin Bulá. Tornarle un VCL, VLC, perdón, ya no es la previa. Si no hay un central que supla OTA y mínimo un manda nos quedamos fuera de la fase de grupos. 76 diu está teniendo mano izquierda para controlar una situación que se puede ir de las manos en Mestalla. Debe asesorarse y confiar en gente del club valencianista y esto no excluye a Méndez y a 12 de creo que todos echamos de menos un poco de transparencia, aunque solo sean las cuentas del club. Lo demás me da igual. Óscar Navarro, Bañuls, Lim manda, pero que le deje claro, Rufete ya salvo, y esperando a que Méndez no engañe a Lim. Der Kaiser, Diula y Jun como presidenta por no dejar claros los puestos y competencias de cada uno en la estructura deportiva. Rafa Diu, ojito, no me huele bien tanto fichaje a 12 y 30 kilos, como Rodrigo, que no ha hecho nada, mal rollo. Eh, Rubén Martínez diu lo único que está mal son las formas Lim se deja asesorar por sus allegados Méndez es el mejor agente por eso pone los euros y diu también Iván Merino Rodrigo ya estaba pactado el año pasado no se podía hacer nada y eh, Rodrigo Cayo me parece un pelotero del copón Rubén Martínez diu deberíamos ser todos conscientes de dónde venimos y dejar de meter tanta mierda a ver si con Llorente estábamos mejor y Paco Ballester diu esto se apacigua saliendo salvo en una rueda de prensa con sudadera i caputxa. 12 i 42, eh? i com la premsa de València. 12 i 42 per a 43. Mm. Eh, Folgado, Dime. Rodrigo Callo Imbulà, ho dèiem en la primera mitja hora. Tu has... Eh, t'has interessat, t'has informat, és el que ha de fer un periodista, sobre els dos futbolistes, i jo crec que Rodrigo Gallo està sent eh, víctima d'una sí. situació que ell no ha escollit. Probablement sí. Què se diu de Rodrigo Gallo en Brasil? A mí lo que me conté Manolo eh, es que Rodrigo Cayo té un perfil... És un brasiler, para que la gent ens entenga, perfil caca, en mm -hmm. lloc de ser un brasiler perfil viola. Què vol dir això? Centrat. Que està centrat, que està format, eh, que té el cap ben, ben que li, amoblat. Que li agrada més el sol que la lluna. Això que vaig dir probablement, pues no sé si sona la veu mal, però és de bona família, circumstància que és molt important fonamentalment en, en Brasil, uh -huh. perquè ja te parla pues, de la formació eh, al marge del futbol que té un, un futbolista uh -huh. i de eh, bueno, lo damunt que en este cas és així que estan els pares del, del jugador i futbolísticament Rodrigo Cayo encara que pot actuar de central Manolo Rodrigo Cayo és un mig centre defensiu hi ha molta confusió al respecte Rodrigo Cayo és un mig centre defensiu i en el València excepte que mm, se venga contra pronòstic Javi Fuego ja no cap un altre mig centre defensiu defensiu quan s'acaba de contractar a Rodrigo Callo, el que vol dir és que Imbulà independentment de no l'acord ja n'és pas possible, com diu eh, Jaume Ortí per això avui ja l'Inter de Milà se llança sense pràcticament oposició a per, este, a per este futbolista i a mi el que m'han garantit este cap de setmana eh, que ha vist jugar als dos és que Rodrigo Callo és millor futbolista que Imbulà jo m'esperaria que vinga uh mhm. -huh per a saber si m'han dit la veritat o m'han enganyat, però gent que controla el futbol internacional me diuen que és un futbolista mig centre defensiu, que també abarca molt, molt de camp, sentit tàctic tot el del món, sempre ben col·locat, i bon manejo en, en la eixida de, de pilota. A partir d'ahí, bueno, pues el, el volem jugar. Jo el que vull apuntar és una cosa, uh mhm. -huh. que parla també de com opera el València, i és una crítica claríssima respecte a lo que han fet Jorge Méndez i, i Peter Lim. Mm, Rodrigo Cavia passa revisió mèdica, la revisió mèdica pertinent que passen tots els futbolistes abans de que es tanqui un fitxatge? Això en el meu poble... Clar, no, no. El que està en el regional, <laughs> lògicament, se passa una revisió. I, vamos, sols faltaria que, que això a nivell d'un club professional com el València, les aspiracions de València, un tema quan un jugador ha tingut la desgràcia com molts de, de dos lesions això, importants dos. però d'alguna manera eh, n'hi ha exemples que bueno, que no passa res però per més raons si ho fas en tots en este en més sentit i, i en més delicadea però total. normalment el València treballava mm. quan tenia tancat un futbolista el metge se n'anava sense que ningú tinguera coneixement del viatge a una determinada ciutat, quedava amb el futbolista, li passava la revisió mèdica pertinent, el metge deia, vale, perfecte, i a partir d'ahir el club ja se li accelerava el tram final de la negociació perquè el futbolista no tenia cap eh, inconvenient físic. Jo dubte moltíssim que Rodrigo Callo uh -huh. hagi passat revisió mèdica veure, en les últimes hores. ja. ja, però... Eh... Qui li ha eh, passat la revisió mèdica, Jaume? Clar. Un metge del València? No, jo te dic que seria molt fort perquè damunt hi ha uns precedents. Si se'n té que passar en tots, vamos, per ètica, per professionalitat, si este jugador ha tingut el que ha tingut, pues en és raó. Perquè tu saps, Jaume, no oblidem que la revisió mèdica que es passa quan es presenta un fitxatge és un puro paripé cara als patrocinadors, cara a eh, que li fan l'electro, etc etc. La revisió grossa eh, està feta d'abans, i més en el cas de Rodrigo, que Sempre. en 15 anys va tindre un problema a la ròtula i ara ha tingut un lligament encreuat cuidado, eh, que son dos lesiones Pero no, ojo, importantes. no dic que el futbolista vinga lesionado. No, no, por favor. No, lo no, que no, dic no, es que, que, lo, lo, que, habi... que Valencia, lo sí, lo habitual sí, es que se li passe revisió mèdica, però claro. tenint en compte eh, que ni Salvo ni Rufete tenien constància d'esta incorporació, a mi m'estranya moltíssim que un metge del Valencia sense el coneixement de Salvo o de mm, Rufete mm, se n'ha anat a Brasil o a una mm. ciutat europea a passar-li mm. revisió mèdica, ho I, dubte igual que jo també he escoltat este matí a alguns companys, inclús a alguns companys periodistes, parlar de que la quantitat que s'ha pagat per ell eh, esta vell és adequada, jo no puc parlar mi, perquè mira, no l'ha vist. La mateixa persona que me parla de, de, del futbolista, de les seves condicions tècniques, sí. me diu que el València paga un preu fora de mercat. Paga molt car... Acaben d'eixir unes declaracions del president de Sao Paulo dient que la venda de Rodrigo Cayo ha sigut un gran negoci per a Sao Paulo. A mi me diguen lo mateix, Manolo, que se paga Clar. un sobrepreu. I ja s'ha pagat un sobrepreu per Cancelo, per Enzo Pérez i ara per Rodrigo Cayo. Clar anem a entrar en aquest aspecte és el següent. Jo, per a mi, en aquesta història està la mà de Mendes manejant el fair play financer del València per a que el València no tinga més remei que encara de reforçar-se com a mínim amb dos futbolistes més, recordem, segons el que se digui a aquesta reunió. Que jo, jo ja no sé sí. si el que se digui a aquesta reunió serveix per alguna cosa, mm. però se va dir centre defensiu, porter i home de banda. Sí, sí, mm. sí. Eh, com a mínim que en dos per vindre. El tope salarial ja estàs pràcticament mm. tocant-lo. Manera de no tocar-lo? Molt senzilla, vendre futbolistes. O, o posar a injectar o ampliació de capital. O que l'Imi i Mendes porten un futbolista que paguen ells durant un any. I com, tu veus Com varen fer L'any passat ho van fer, eh? No, eh, claro, Mendes no paga... I, i avui s'ha donat d'alta en, en, en casa. Clar. Mendes no paga ni el tallat de l'Armosar. 12 i 48. Fem una pausa i la torna. Però Peter sí. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Ara llegir en valencià més apassionant que mai. Amor de joventut, amor sense barreres, desamor. Celebrem els 10 anys de la campanya Llegir en valencià amb paraules d'amor, amb històries que emocionen. El primer llibre, Tu eres la reina, diumenge 21 de juny gratis en comprar Levante, el mercantil valenciano. Amb Llegir en valencià, paraules d'amor, tornaràs a enamorar-te de la lectura. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 10 minuts per arribar a la fi del nostre programa, cert que Folgado avui aquí allarguem o algo, que últimament en els temps està una miqueta despejiguero. O <laughs> mira, avui acabem a l'una una i mitja. Avui una i mitja? Sí. Pues mira, fem una cosa, jo a la una em vaig i tires tot a la i mitja. si queda Xavi, <laughs> si queda Xavi i, i Jaume jo no tinc problema. No, ja, I Arturo. Ja, si no s'ha quedat Arturo, mal sort. No, fora. Mal negoci. Estamos. Senyors, el València està a punt d'abastar el tope salarial. Queden dos futbolistes per vendre. L'única manera de que... Eh, per vendre, no, per, per vendre per vindre. Perdó, per vindre. O per vendre també pot ser. Per vindre. Eh, L'única manera de que eh, arriben futbolistes és A, o traure tu que tens en, en nòmina, mm. i ahí la pol està clara, o Otamendi, que és el que veren perseguint Eugenio López i Méndez per a manejar la peça i dur-se comissió. Uh mm-hmm. -huh. El Meneito, se diu el Meneito. El Meneito. I com se debilita el club d'aquesta forma. I com se debilita l'equip esportivament d'aquesta manera. Exacte. O bé que arriben George Mendes i Peter Lim, troco tro, i es posen. I un any un futbolista cedit en el... En efecte. Mm com ha passat en Rodrigo, com ha passat en... El Rodrigo ara, si li han donat avui d'alta en el València, d'alguna manera entrarà en el pressupost d'aquesta temporada. Sí. sí, sí, per això t'he dit que el València està allà fregant... I, i André també. Fregant. I André també vull dir que estem... André, Rodrigo... Tenim coses atrasades Moreno, que hem que ficar al dia. Rodrigo, Callo no? i Negredo. Sí, Jaume, el que passa... Que... No, no, no és la totalitat ya, ya. es lo el si que tú pagues. És ah, lo que tú pagues. que amortices y la ficha tu. Sí, el que pasa es que algunos tuits dicen no, si ya sabían que tenían que pagar 30 per Rodrigo, pero el que, el que ya ho sabien que ser no vol dir que no pensem que 30 milions d'euros uh -huh. és una barbaritat. I mirant el rendiment de Rodrigo, no Rodrigo veig, Moreno... No els veig per cap puesto. Ahí estem. Sembla que me, estic dient que me semble mal Rodrigo Moreno com a jugador? No, no, no. no, no, no. Estic dient que Rodrigo no jugador com a futbolista? No. no. No el veig per a 30 milions d'euros, igual que a hores d'ara ni Negredo ha justificat els 27 i pico que va costar, ni Enzo Pérez tampoc va costar els 27 i pico. Sí, que veig és que se Les tres partides grosses, uh -huh. de lo que siga, <clears throat> el cas és que no, no ha resultat. Entonces, Canvi això una. te fa una inversió brutal i un rendiment fatal. Claro, estem és en de molta alegría de de euros que a mí realmente me aborrona. No, no, pero no es que te aborrona, es que parece ser que, que com una altra època també tenían una cantidad fija, que en el moment de 18 ja són 30, clar. Manuel Fernández en company. Ahora pujat, ara la vida son 30. Exacto. <laughs> Sí, sí, no, no, es que Sí, sí, que sí, que sí. ¿Y ahora qué pues, res, pues, que estem arribant al límit i quan tu dius, val, ya que vendre eh, Otamendi, pero es que yo continúe dient que la venta de Otamendi... al València esportivament li debilita una barbaritat i a vora qui dus perquè Rodrigo Cayo de central jo crec que és més una Mollet, cortina de fum Mollet. Que és... no, és mig centre defensiu Manolo Exacte pot jugar de central defensiu però, pot jugar de central però, però però ell sempre defensiu pa, espacionar les possibilitats d'un jugador però el Exacte. és el que és Exacte. pot jugar de central dret vale. i també ha jugat de lateral dret això fa dir correcte. és la hòstia Sí, correcte, sí, no? sí, a com se diga, és veritat no, no, és que divendres va aixir tot, això que diu Jordi divendres va aixir tot això 3 de 1 que de lateral dret havia jugat però que era mi centre encara que de central també jugava sí, sí, que era Bombero Torero que va jugar no, no, al final l'home orquesta que jugava sí, sí, no, no, no <laughs> Una i ben tocar. Sí, exacte, una i ben tocar. Una i ben tocar. Sí. Probablement se busquen també ara, entenc, eh, sempre que no isca Otamendi, futbolistes cedits. I això explicaria el que el València també deslissa durant tot el cap de setmana respecte a la possibilitat de que arribe Ruli cedit pel mateix fons d'inversió molt raro, molt estrany, mm -hmm. que el té cedit enguany en la Real Societat. Vos hem contat en la primera mitja hora que en Sant Sebastià estan en la mosca en l'orella, perquè el fons d'inversió del qual és el propietari en un alt percentatge... El Manchester City, és que és una cosa sí, al·lucinant. Sí, també eh, però també hi ha un club uruguaya que es diu el Club Deportivo Maldonado... Que... Jo aquestes coses les coneixerà. Moltes voltes hi ha clubs que tenen els drets federatius d'un determinat futbolista, Ay, però que fan de pont. Pont, vamos. Pues este Club Deportivo Maldonado es el club que fa sí, sí. de pont i això fa por, eh? Per al, per al Jero Rulli. Home, normalment fa por eh, això, lo del costat, això. Sí, veritat. Però si ja en l'època que nostra no, ja, ja, ja, sí, existia, ja existia, ja existia. Imagina si han de pres d'allà, sí. Ja. Entonces, per aportar este futbolista tens que... I la banda lateral, tu no l'has vist més o menys, eh, los hombres FIFA, el, els elements que hi alguns, mm -hmm, veus la sí. cara i tal, i claro... Sí. Pues, eh, estos son unos, pero a han fet lo matéis y dominar es de de un país y dominar el, els de un país, o sea, allí. Hmm. A partir de ahí mm, Ergero Rulli, que estaba que sí a continuar en la Real Sociedad, el fondo de inversión habéis posibilidad de negocio en Valencia y en Villarreal, Real. que busquen porter, y van a ganar un mes de donen, dólares Independientemente de lo que diga el futbolista. la Real que donaba perfecto el sí de Gelo Rulli a continuar, porque el jugador sí él sabía dicho que tenía intenció de continuar, comencen a tindre la mosca darrere de pero que van pasando tres días y el sí definitivo no. Se ha ido de vacaciones <laughs> y ya me lo pensaré. Y podría arribar así Sedit, no sería un fichaje, costaría pero Igual que el Villarreal. Igual que Villarreal. Ojo, eh. Va a una subastilla y... Exacto. o el que tinga més interès... I això és altra de les, de les opcions que diu Folgado, que és la de jugadors cedits. Però, però no sé jo... Quan te cedixen coses normalment pel València, no, sí. poques vegades mos anarà bé, eh? Al revés, del València sí que en la seva història jugadors per, perquè és problema de, de, de qualitat o de uh mhm. -huh. nivell. Ha costat el virus, Jaume, si no... Perquè tu te cedis que en jugadors, uh -huh. si te mhm. valguin pel València, és un poc difícil per moltes raons. Miguel Zuculini i... I, I ara estava cedit. Sí, exacte. Bueno, Paquet Joel era una opció... Sí, igual que Negredo. Sí, igual que Negredo. Sí. Eh, per, Ojo, en, el fair play, tant... en el fair play financer uh -huh. Mm. també compta lo que coste Joel. Mm. Eh, lo que valga, lo que coste es una otra cosa. Exacto. Lo <laughs> que, que costarà costat valga. algun Mm. 12 i 56. Eh, per tant, senyors, eh, eh, eh, com veieu el panorama de les pròximes dates, de les pròximes hores? Cregueu que tot va quedar així? Va anar temprant si la cosa hi quedarà en res? penseu que eh, hi haurà jo... una de redelimitació per part de la propietat del ros de cadascun perquè això no torni a passar. Jo, després d'escoltar-te, crec que eh, se va vendre un paripé uh mhm. -huh. i se mos va dir que... Mm, eh, que si tu abans? Que fue un error, fue una, fue una confusió... Con el, jo no he parlat tampoc de el... confusió, jo he dit que... Eh, no han, volverà a passar. Han gestionat... Una, una falta de... Mm no, es que tampoco es una confusión. No nos entendimos bien. Manolo, no volverá. Que a Bontes no domine el strip de lo que es el, el, el, el negocio del fútbol. con el y no va no a volver a pasar, a pasar está. Te recuerdo. Tenim que, que remar junts, l'objectiu és passar la prèvia de la Champions, som un equip, estem tots i anem a fer força. Hasta que torne a passar. Però encara que fora a Xina, tenen que dir-ho. No, no, clar. I, que sí, clar, bueno, però també van dir quan va acabar la reunió no, de no, no, bueno, però, que, que estava sustentat sobre però, quatre pilars. Però pitjor és no dir marró, no? un altre blau, un altre negre i un altre verd. Però pitjor no dir res i dir, la l'àvia que ja, ja, se, ja canvia. Home, però dir per a que després la cosa quede clar, des, que destruïda. Pitjor, clar, és, exacte. A mi me recorda Inspector Gadget. Te'n recordes? Sempre s'autodestruïa eh, quan <laughs> acabava. sí, correcte. Eh, vos en recordeu? En el gos i la... En fi, per què? Que macho eres. Eh, no, sí. home, no, home, no. <laughs> home, Jaume. Eh, que bona una durant. El que, el que sí que queda clar també, eh, dins de <coughs> els perfils de cadascun dels eh, eh, enquadrats en aquestes reunions, eh, que Nuno és un personatge que va, dar molt que va donar molt que parlar, mm. sobretot en aquesta pròxima campanya de València, eh? i si no al temps. Sí, però l'any que ve és un altre tipus de bou, eh? O sigui, cada un tindrà les obligacions. Per això, precisament, mm. perquè l'any que ve, el de l'any que ve és un altre tipus de bou i molta gent va estar esperant-lo perquè s'ha assenyalat en un principi en uno Clar. i encara que després vulguis dir que rebem tots junts però a la gent ja s'hauria quedat jo i sa imatge que tindrem en tots els partits anant al, al, al centre del ruedo a rebre l'ovació el respectable cuidao <laughs> ai mare cuidao ai mare com està és que agarra molta parcel·la o agarra molta parcel·la i això a més parcel·la més responsable des del primer dia eh Exacte. Des del primer dia volia ser mànager general, eh? Mm. Que ningú oblida també això, que sí. així ja ho hem contat. Bueno, pues anem a anar tancant. Com deia Folgado, avui podríem arribar a estar mitja tranquil·lament, però... Tira-li! És mm. qüestió de... Mm ser uns homes de preceptes i, sobretot, de costums. Correcte. I si acabem tots els dies a la una, ui, no va ser una excepció. Mm. Així que anem, a, de... Així que anem a deixar tot, tot així. Eh, ara després eh, un pres a la Zodiac i me dus a casa. Pues t'has portat bé perquè te du a casa. Sí, jo t'he el allà. tire, el tire. El Eh, me tira per la borda, me tira per la borda segur. Això sí, I- en, si en, cabe un cons, quart- en consens. Quatre patetes. <laughs> Correcte. Resbala, Xavi, moltíssimes gràcies. Manu, ha sigut un plaer. Eh, Jaume, moltíssimes gràcies. No per el retras. No, home, no, fal faltaria, però vostè si pot vindre a l'hora que, que vulgui, senyor Ortiz. Estava regant i no ha <laughs> Estava regant. Ha de justificar el sol, Olgado, senyor Ortiz. ¿me dices de acompañar el programa? Mm, sí. Señores, Senyores, senyors, demà dos i mitja la tele i en la ràdio demà a les 11 i mitja tornem així acaba Esport 97, comença la nit gràcies, adeu Lo que fa el periòdic és dos que l'haig bien que cambiar desde la noche hasta la luz La 97.7 Radio. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7.